Gatairo Berosiste? Kaskua marratzeko garaia Eskura burtsitzeko aukera. Iepa burtiak Iepa burtiak Iepa eh, ikusi Iepa Eskur Iepa burtiak Iepa ESKUR Iepa Gawon Matin! gawon Txumin! gawon Entzuleak eta Usaian bezala ertan dugu Gauan eh, Pampiri. Eta be eh, ongi etorri deia eskur uh, eh, beroan emankizun berri hortara eta gau ukanen dugu uh, Gauan berezi bat ala nola agurtuko dugu Misel Mateo, Gauan Misel. Gauan. Hor ala, esplikatuko dauzia eta ere Miselen presentzia hemen gure emankizunean eta... Eh, juruik irratiko studioetan, eh, ebe uh, Michel Mateo be, musika ere ainitz maite du, eta gogoa zuen be, bere musika autoak uh, pasaraztia, eta gu bezala rock eta stoner ona maite du, hor dion, uh, gaurko eman kizuna, be, usten dugu bere musikak autatzen, Eh, misel utzi aintzin eh, talde bat aurkezten. Eh, be, guk orkestuko du misel Mateo, Matin? Bien artian, fite-fitea? Hale, guazen, ni hasiko niz, lehenik erranez, uh, ez dela jarrua miselek musika maitatzea eta entzutea. Denek untsa badakizie bertsulari ona izan dela garaian, garaian egaiten dut, biztan dena. <laughs> Eta, eta oaiko uh, eh, berritasuna da gitarra ere jotzen duela, ez dakit uh, aire bat inedaukun uh, eh, gero uh, bere materiala ordu, uh, ez dut beste gehitzeko? Bo, be, nik ere fiti-fiti aurkeztuko dut uh, Michel uh, Mateo, uh, bidarraiko oitasai urteko mutxiko gazte eder bat, uh, polita, errandutan bezala, azkarki muskulatia, azkarki zakilatua, erraten dugu. E, be, musika baino gehiago neskak maite ditu, eta hainitz neska bere zepoan erortzen dira, hainbeste badoen e, bagu edo e, kalaka e, neskekin. bon, be, hainbeste untsa orkestu eta gure misel mateo, ziko dugu, be, bere lehen talde orkesten. ale, zuri itza misela. Bedeia mil esker hainuntza deskribaturik nire buruan, nik ere nuke obeki iten alko. Beraz, uh, eh, bele izudan lehen taldea da The President of the United States of America taldeko lump musika. Eh, talde hori ziatelen sortu zen, mila behatzion eta larogoita amairuan. Eta ara, pixka bat eh, nik uh, entzuten dudan abe partikatu nahi nizuen. Ara, lump. Untsa, entzun dugu hor dioan, eh, misalek egin duen bezala, be lump kantua. Lump sat alone in a boggy marsh, totally motionless except for her heart. Mud flowed up in a lump's pajamas, she totally confused all the passing piranhas. She's love, she's lump, she's in my head. She's love, she's love, she's lump, she might be dead. Love lingers. beraz hor ginuen eh, lump, eh, the president of the USA eh, taldea, rekin, orain segituko dugu ez dakit berba miselen deskribapen batzuekin, labur biltzeko eta emankizun hori lotua baita errango nuke uh, eskurberoen ere suman errege dela, gure misel Mateo, eta mm, kalitate hainitz ditu, musikaria da biztan dena ostion errandautzuegu, eta muskulatura eder bat bazuela ere, uh, badakizue uh, ari dela, surfean ere bai. Uh, bo, duritzen zait uh, lifestyle berezi bat duela misel horrek, errugbi, musika, bertso, surf, ez dakit ze pentsatzen duzien zuek entzureak, entzuleak, mehon ni asaniz galtzen hor piskat. Ez dakit zinez do, nor dugun misel mateo hori zer nahi zen, nor nahi zen, be, uh, orain eh, erakasle naiz badu demora, eta behen txatzen nahiz okupatzen aluda mesala. Eta nahi duda mesala. Egan nahi duzu, uh, erakaslea izan ez, uh, denbora initz emaiten zula zure ebizi batuan? Bai, bai, hori da, eta deneri kontsilatzen dut erakasle izaitea. Eta, Untxa. bai, beraz, galdera bat, uh, batek uh, bai gaitu, uh, oi bat, Zumbat zer? Zumbat zentimetro? Ba, uzue regla bat? Ez aske handia, domaia. Ez zuegu erantzunik emanen uh, entzuleak berkuzi zeuk deskubritu. Eh, hala, uh, badakizin unbizi den oai misel. Uh, eh, urrengo kantua presentatuko dauku orain. Gure Mateok. Be, ondoko talea, <clears throat> Caravan Palaz taldearen Dragons musika da beraz karavantz pala zaipatziko da eh, elektro swing frantxez talde bat eta ala pixkat uh, <clears throat> elektroa eta eh, lekuivre eta mila instrumentu nahazten dituena eta be ikusiko zuen aski uh, nahazketa polita emaiten du. Goazen beraz karavantz palaz entzuteko. Goazen beraz palaz entzuteko. Caravan Palaz, uh, hor, miselen musika autua. Uh, bombe misel, uh, sigituko dugu euh, beste galera batekin, zuretzat, euh, aipatzen bain ginen uh, bertxolari oia zinela. Uh, edo berdin bertxolaria segitzen duzu, eh? eduriz galitia duzu, baina berdin uh, eh, baditu no, ez dakit txapleketa batzu. Baina zer ekarri dauzu zure bizian bertxolaritza misel? Ze ekarri dautan, be uh, eh, diende anitze zautur, leku anitze zagutu dut, eta, uh, ala, da zinez... Uh... <laughs> bai, xigi, xigi, hori zen, bizal... Ba, ala, ez dakit zer ekarri dautan gehiagorik, baina uh, ere biziko parte bat nun uh, maitatu gutana ere, eta ba, pentsatzen berantago berri zaituko nahizela, me bitartean. Bon. Berdin, stuntza ulertuen egaldera, nik aipatzen uh, eh, seksualitate mailan, ze ekarri zauzun, ez eh, berxualitzak. Ah, bai, seksu mailan uh, bikaina da. Bai, bai, bon, obe, obe hor joan, uh, eh. amet xainitz ekarzen ditu uh, berxualitzak. Uh. Matkin, hau zuitz bat uh, edo usten dugu misel beste talde bat orkesten? Bon, misel, usten, usten hau beste talde bat orkesten? Hala, entzuen dugun ondoko taldea da The Hive eh, taldearen I'd say I told you so Beraz, uh, eh, eitortko hau zuet ez zer nahi duen <laughs> Baina Baina uh, musika polita da da taldeari buruz bihitz erraiteko da mm, garage punk musika egiten duen uh, talde suediar bat mila behatzion talargoita mairoan sortu ziren Eta, uh, ara, bizki mugitzen dira eszenan eta batzuen dako kantaria ere Mick Jagger eri komparatua da. Untsa, hor dion entzunen dugu orain, hei tu sei altori soio. uh, oh, eh, what? <laughs> Bai, hor dion entzunen dugu, hor dion zia izen kantua, hei tu sei altori soio. Beraz, Suaiberian entzuna dugu The Hives eh, taldea, eta nik ez dut uh, arrisku hartuko uh, kantuaren izena errepikatzen, iduriz aski zaila baita, ene lagunentzat. Uh, ebe, misteren zerrendan hor ikusten dut uh, urrengo kantua Eric Claptonena izanen dela. Beraz, uh, askifite pastuko gira urrengo kantura, justu bigaldera uh, zenako kantu hori, eta nola ezautu zuen uh, artista hori. Be, um, Eric Clapton da uh, be, bluesman bat da, beraz aldatzeko pixka bat joka eta beste estilo bat eta pasatzeko. Be, blues pixka bat entzuen dugu, Eric Clapton da um, Britainiar uh, gitarista, kompositore eta kantari bat. Uh, mundu mailan uh, bizki ezaguna da ez bakarrik bluesaren munduan, zenta Rolling Stone uh, liburuan edo Rolling Stone egunkarian. Uh, garai bigarren gitaristarik oberena bezala eh, kontsidatua izan da lehena eh, Jimi Hendrix izan ki. Eta zu uh, komparatzen zira pixkat uh, gitarista izan ez Eric Claptoni? Uh, pixkat nire idola da, nire, beri buruz joaiten naiz. Istantezu hor diana? Ba ez dakit, berma, ikusiko dugu urte batzuen buruan. Uh, beraz, uh, be pasatzeko uh, blues It Hurts Me Too Eric Clapton. Rip Clapton euh, blues gitarista ginoen hor, hala, tu biziki ona eta plazareten du estilo eh, hori piskaten tutea gure mankizunetan, ega da, ez baita gure estilo eh, gustukoena, hori bera. Uh, eh, Misel, uh, aipatu dugu uh, bertsolaritza, orain rubia rugbia piskat, baitakigu uh, Nafarroako, uh, US Nafarroako dioko zinela, zirela, barkatu, uh, edo zinela istante hori ez dakit, zenta pixket kondatzen aldazu zure sasoina edo bederen sasoin bukaera? Bai, uh, sasoina ipatuko dugu, beraz, e, bukaera <laughs> ez baitutxo, bera, egin, ez ez, labur biltzeko bizki, Sasoin polita egin dugu, eta be, bukaeran, uh, be, sasoin bukaera ipatzeko, Eben nik uh, gehien bat pasatu dut uh, eh, jarrilik uh, eh, tereino bazterrean, baina... Irandiak mozten. Irandiak mozten hori bera. Eta, bat egero. Bai, gaina lan jero sada eskuendako, minartzen bai. baita. Me, ala, momentu baten buruan usatzen da, eta biziki maitatu dut. Obe, ebe, bibazo ardian, sasak nolik bat ardian. Bai, biziki. E, guai, e, blues musika entzun dugu, eta e, beste estilo bat aipatuko dugu misel, zure talde berriarekin? Bai, e, talde hori deitzen da Kasser Floater, da rap talde bat, eta, aipatu, dugun kantua da Rugartko Mifebo de hor. Eta entzuen dugun kantua da Rugartko Mifebo de hor. ala, mm, aldatzeko oino pixka bat, eta ene lagun eh, erresta guzieri uh, buruz igortzen dudan <coughs> T'inquiète pas, j'ai un plan. Regarde comme il fait beau c'est là pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, mais quintais la santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués. Rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif. Je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pieds sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la pointe de réseau. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans mon 10 mètres carrés, car là je couvert de crasse. Si je prends le balai, c'est juste pour changer la poussière de place. Regarde comme il fait beau. Ouais, ouais. C'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme plus ça va, plus je me détache. Déchiré sur les photos, même sur le périph' souris quand y les flashs. Je prends la syncope, ils amants rendent malade. Au réveil, le petit déj, c'est une fin de clope et une part de pizza froide. Fatigué, je trouve même plus la force de m'ennuyer. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. On est resté bloqué sur les vieilles femmes de lycée. Si t'as pas de nouvelle histoire, on va les remasteriser. Je veux qu'on me foute la paix, je dors, je provoque la chance. Je suis à l'autre bout du canapé sur les photos de vacances. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la gueule à 18. Regarde comme il fait beau. Ouais, ouais. C'est l'heure pour aller jouer. Bon, pas les Regarde comme J'ai une 4 saisons et une calzone, c'est ici. Tu peux garder la monnaie, j'ai mal au crâne quand je calcule. Des pizzas, des films bizarres, des femmes, des tentacules. J'allume une clope et pense à celle d'après pendant que je la fume. Comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. Je prends l'évolution dans le sens contraire, je vais végète. Je descends même plus mes poubelles, je les lance par les fenêtres. J'ai la flemme de nettoyer mes fringues, je les jette. J'ai des portraits de mes ex, on fera des parties de fléchettes. Un t-shirt propre qui traîne égale nouvelle tête d'oreiller. La flemme d'aller pointer au taf, je me lève du mauvais pied. Je ramasse la PlayStation et les jeux qu'on m'a prêté. Puis je trace un easy cash, tout est bon à monnayer. Regarde comme il fait beau. Ouais, C'est là pour aller jouer. Regarde comme Ala, beraz, horreltzan eta grinch bikotearen uh, eh, rapa ginoen hori. Uh, artetik erteko maitatu bali mauzue, be zite YouTube... YouTube... Eh, YouTube Uh, eh, artista berdinen beste musika tentzuteko. Zen Valentin estilo berdinean eta gustatuko zautzue. Ala, ah, mil esker, misel. <clears throat> Buna uh, errubia ipatu baitugu. Uh, Oanik uh, zure taldean harin izede. Uh, eh, baina, <laughs> eh, zuri da gaur eh, mintzatzea, beraz, uh, galdera nio bat, uh, ze musika estilo entzuten da gehienik uh, zure taldean, eta zer da, giro ja musikaren altik, musika eman kizun bat eta maigira? Ba, dependi, uh, dependi etxean ari giren, ala uh, kampuan ari giren, beraz, etxean ari giren, kampuan ari girarik, be, eskual kantuak itein eta etxean ari girarik, be, pixkat, kantu uh, larriagoak frantxesa zerraen nuke, eta bi kanturen artean beste kantu eskaldun bat ere. Bo, eta oar bat hori buruz, uh, gustatzen zaizu zuri? Bai, nik bizki maite dut, uh, denak jakin ezaten nundik eldu girean, atzeritarrik jakin ezaten uh, nungoa eta importanta idu itzen zait hori. Hala, hori bera, eta erraiteko pasaian batzuek obeluketela ere hitzak uh, itzak berriz uh, ikustea eta ikastea. Uh, eh, Ebe, segir zagun urrengo kantuarekin? Bai, ondoko kantua White Strip eh, taldearen kantu bat izan da. White Strip taldea da bikote bat. Uh, ofizialki anaiarre batzat daukatena, baina negiazki uh, senare dira. Hala, rock talde bat da Ameriketan uh, sortu zena eta berrikitan berexidena kuplearen beresketaren ondorioz. Eta kantua da We Going To Be Friend. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. on the ground and look at all the bugs we found. Safely walked to school without a sound. Safely walked to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. let us learn to spell nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball back to class through the hall. Teacher marks our hide against the wall. Teacher marks our hide against the wall. we don't notice any time pass. side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends until that we are gonna be friends. Zer, hori da joka? Nahi beste bat? Bai! Euskal irratiak, ni ere euskur bero bat oh, Hala, ebe, Kakotx eder eh, horrekin, ebe, segituko dugu orain, uh, eh, misel, uh, eh, bitxita dena zure, musika autoekin gaurko gaia baita, eskorberoan eman kizunean ziste, eta gaur gure gomita da misel Mateo, eta gaur berak du erabakitzen pixkat gure programazioa. Horain, deskubrituko dugu kantu uh, bat eta miselak aurkeztuko duena segidan, baina nala ere nahi nuke jakin nola ezagutu din uh, kantu hori misela. Be, badut lagun bat, Agustin izena du, eta badugu ala xare bat WhatsApp izena duena, eta berak dizkigu uh, bideoak igortzen, beraz, uh, ala, aitortko izuet musika musika horiak iriden bideoa aski beroa dela, eta horrek ere... Uh, Oino gehiago inarrosi gaituela estudioan. Kur, uh, eh, gira. Ba, jala, berezoa, beraz. Eh, gaian gira. Normal, hala, bete-betean gira. Eta hala, lagun horrek dit ezagutarazi. Beraz, uh, Murder Weapon du izena kantuak, triki artistak uh, egin zuena, eta berriz, uh, no, erramen, urteko uh, eh, izan dena uh, eh, gaurko garaietan. Musikalki uh, eh, ginuen hor eh, bere eh, hip-hop politarekin eta <clears throat> markatu txomin jatzartzen iz. Uh, bai, segituko dugu, ez dugu bortxaz uh, berriz miseren bizia ipatuko. Zenta, uh, saski otoi. Oai arte gauza hainitz aitortu ditu eta gauza batzu uh, privatuak dira. Hori privatuan egonen da. Beraz, uh, misel zure gain urrengo kantua presentatzeko. Bai, beraz ondoko uh, taldea Jet deitzen da, da Australiako talde bat. Australia zari baikira, be, agurtipi bat uh, Australiara joan diren ere bilagunen dako urrian. E, eta beraz talde horrek uh, joko digunt uh, musika deitzen da Are you gonna be my girl?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 Bai, be, dugu erteko bizel, bere bizian ez dila egin amoioa. Behin uste dut, ez, eh? Beiren txaturu pasteka batekin. Pasteka batekin. Uh, ze freskotasun eh, sentsazioa okandu eda. No, eh, Bistan dena txiste bada, da, uh, eh, egiazki erraiteko uh, e, MST eta MST diale haundia da, zenta zenako. Be, kapotarik ezpaitu emaiten, hoean, bistan da? Ez taki bat ere, kapotarik, kasu, kasu. Kasu. Zerta zaitzin ez dena? Ara, jet taldea genuen hor, eh, misel uh, eh, nautoa eta bai eh, misel gure multiko plantiakoarekin gira gaur eta bere musika autoak ditugu. Segituko dugu, biztan dena beste uh, talde batekin eta lanola estilogo. Uh, ah, Piskat berdinean joka zenta hori du maite zinez gure misel. Bai, bai, hori dut maite. Uh, ondoko taldea eta ondoko artistaren... <laughs> <laughs> izena da beke Antzone. Uh, antzen, antzen. Antzen, barkatu. Ah, <laughs> da, eta uh, bere musikan uh, Amerikar beraz kompositore, kantari eta idazlea. Eta mila estilo nahazten pop, folka, roka, beraz uh, ara, entzuen dugu ondoko kantua. Ze kultura, Michel Mateo, uh, eh, itortzeko Wikipedia hori alde bat ideki du uh, gauza guzionek bai, ateratzeko. Eh, <laughs> eta zaitasunak batu, ala ere, irakurtzeko eta mintzatzeko demora berian mikroana. Ale, kantoa igortzen dugu, back loser. loser. Sleep on the love seat. Someone came saying. antzen uh, eh, ginuen hor eta orain segitzeko beti Misel Mateo gure lagunarekin uh, bo, gaistak edizu maitzu janitugu mana diakintzazi ah entzuleak uh, biziki maite dugula gure uh, lagun hori ez, uh, ez lagun bat, da, gomita bat gomita, Misel uh, Misel ateom Ah, Michel Mateo. Michel ah. eh, Mateo. bon, da zen, eta guai arte gure eh, galderak eran erantzuten du baizik. Eh, zure bizia, zure gustuak. Uh. Be, um, nita zerbait jakin nahi bauzue, lehenik eta ben jakin berdena da mangaz biziki fan bat naizela, eta berezki Naruto Shippuden. Eta karia hortara, be, um, jenirik bat hautatu dut eta momentu berean tipi bat egiteko eh, beste bi eh, segitzaile sutsuri uh, eh, ala nola Xixon eta Patxikalio haiek ere plazerekin entzune maitute segur kantu hori. Eta ba, ez zure mankizuna, Misal, orian, guk ditugu agurrak egiten nahi ditugu no diende eri. Ba, agur Xixon eta agur Patxikalio. Bai, ala, ezkur boruen partez. Hey, This. Narutoren uh, musika gien nuen e, hor, uh, ala, be, uh, badakigu, miselak, mangak maite ditila. Uh, dituela, hor dian orain, beste talege batekin uh, segituko dugu, eta hori hor entzunen dugun kantua, be, iruak ados gira kantu hori pasa azteko, zenta hor izain da iruak dugun uh, gustuko talde bat. Deia entzun duzie gure lehen, lehen, lehen emankizunean, hori uh, talde horik baizuen egin uh, eh, berrit bat ripeko eh, musika, filmaren musika eta jakin zazue be berrit bat rip uh, iruoko musika be oiek dutela egin ere, ordean ustean azutua emisial ertea bederen talde horren izena Wolf Mother, Australiarrak Wolf Mother, Australiarrak ba limatzu eta sun gehiago otai talde horri buruz Badaki dela uh, eh, ilukote beraz australiar bat eta la erra eh, zuen bezala uh, egin dute berri bat ripeko uh, uh, behoa, baina ere uh, entzuten aldira uh, Spiderman iluan edo uh, gaztetan uh, diostatu den mazinezten ordean gailuan, toniok proskeiter bian ere agertu da. Hala, ez dut nik xe eta sungei Bai, matin badakit nauzula beste informazio bat egan uh, talde hori buruz. Bai, nahi nuen justu erran uh, eh, entzuler gustatzen bazai zue, uh, eh, posibile dela talde hori ikustea uh, gazte izen ekainaren ogoita batean, azken ahok festibalean, eta berba, berba santza bali bauzie, misel txomintani, kurutzatuko gaitu zue. Uh, botatzen dugu kantua? Bota. Uh, bota kantua. Bota kantua. Hala, eh, kantu bikaina, uh, oren bat eh, emankizun deia, beraz uh, finida, beraz nik lana lan haiten dut eta ehaiten dut musika emankizun hori berriz entzuten lako duzuela uh, irratia.com edo euskalirratiak.nenfo webguneetan uh, urzen zaituztet uh, miselta txominekin, gauaren zuriak! Bai, matxin, ba, benik ere enaletik enelana eginen dut, ez baitut plazerez eginen, azken galdera bat eh, miseli. Uh, bere lehen eman kizuna eskur beruekin, agian gustuko haukan du, eh, ala ez dakit zendai duzun gure eman buruz, edo ze matxatzen duzun, irratiaz berdin. E, be, diadanik eskertuko zaitu zetz, eta be, plazera hundi batekin etorri naiz, eta agian beste okasio batzuk hain ditugula, elgarrekin aritzeko, eta be, berriz ere uh, goresmenak kriston uh, saioa iten baitu zuen, eta berbaita merezimendu hola zuzenean uh, segurtatzeko. Beraz, mi esker bat, eta agur deneri. Eta biztan dena baliatzen dut erteko deneri gabon, gabon entzulea gabon pampi, eta pampi! izan untsa, adio! Pampi! Gata edo ziste? Kaskua marratzeko garaia eskura bustitzeko aukera. Iepa bortziak. Iepa bortziak. Iepa bortziak. Iepa bortziak. Iepa bortziak. Iepa bortziak. Iepa